Əmmə ba'd. Ey möminlər, hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Allah subhanahu teala Cəbrail əleyhissalamı Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir neçə sualla göndərir və bu suallardan biri də mənə iman barəsində xəbər ver olur. Peyğəmbər s.ə.v imanın nə olacağı barədə Cəbrail ə.səlama belə cavab verir. Deyir ki, Allaha iman gətir, onun mələklərinə, nazil etdiyi kitablara, göndərdiyi elçilərə və axirətə iman gətir. Həmçinin qədərin, xeyrinin və şərinin Allahdan olmasına iman gətir. Cəbrail əleyhissalam onun dediklərini təsdiqləyib deyir ki, doğru dedin. Sanki o əvvəlcədən bunun cavabını bilirdi. Və bu imanın şərtlərindən biri də elçilərə, peyğəmbərlərə olan imandır. Peyğəmbərlərə olan iman hər bir müsəlman üçün vacibdir. Peyğəmbərlərdən birinə iman gətirib digərini inkar etmək küfürdür. Odur ki, biz bütün peyğəmbərlərə iman gətirməliyik. Nə qədərdir onların sayı? Onların sayı mötəbər hədisdə gəldiyi rəvayətə görə 124 mindir. Hədisdə gəlir ki, onların sayı 124 mindir. Və sahabələr soruşur ki, onlardan neçəsi rəsuldur, elçidir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, onlardan 315-i rəsuldur. Allahın elçisi. Və bu peyğəmbərlər əlbəttə ki, bir-birinə qardaşdırlar. Rasulullah s.ə.v deyir ki, biz peyğəmbərlər qardaşıq, dinimiz birdir. Yəni, tək Allahlıq dini, tək Allaha ibadət etmək və ona heç kəsi şərik qoşmamaq. Allah subhanətə alə deyir ki, وَلَقَدْ بَاسْنَ فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik ki, Allaha ibadət edin və ona heç kəsi şərik qoşmayın. Peyğəmbərlərə iman nə deməkdir? Peyğəmbərlərə iman o deməkdir ki, onların Allah tərəfindən göndərilməsinə iman gətirməli, həmçinin onlardan adlarının bizə bəlli olana və olmayana da iman gətirməli, eləcə də onların verdikləri xəbərin düzgün olmasını təsdiq etməli və nəhayət onların bizə gətirdiyi şəriətə əməl etməliyik. Peyğəmbərlərin hamısının adı bizə məlum deyil. Quran-ı kərimdə onlardan yalnız 25-inin adı çəkilir ki, bunlara adları ilə iman gətirməliyik. Və bu Peyğəmbərlərin Allah Taala birini digərindən üstün etdi. Allah Bəqərə surəsi 253-cü ayədə buyurur ki, وَلَقَدْ Faddalnə ba'də rusulü alə ba'd. Biz elçilərin birini digərindən üstün etdik. Və başqa bir ayədə İsra surəsi 55-ci ayədə deyir ki, "Və laqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd." Biz peyğəmbərlərin birini digərindən üstün etdik. Və bu gün biz bu peyğəmbərlərdən Allahın seçdiyi insanlardan biri haqqında danışacağıq. Bu da Allahın bilavasitə danışdırdığı Musa aleyhissalamdır. Musa aleyhissalamın üstünlüyü, üstünlüklərindən, fəzilətlərindən biri də odur ki, Allah onunla birbaşa, bilavasitə danışır. Musa aleyhissalam hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl Firon və onun əyan əşrəfləri, zadəganlar oturub Allahın İbrahim aleyhissalama nazil etdiyi vəh ibarəsində danışır, onu müzakirə edirlər. Və özlərini ağıllı sayan bəzi münəccimlər, kahinlər deyirlər ki, elə bir oğlan uşağı dünyaya gələcək ki, o səni öldürəcək, sənin səltənətinə sahib olacaq. Allah onu gətirəcək, Allah onu peyğəmbər edəcək, Allah onu seçəcək. Firon qəzəblənir və əmr edir ki, qoşunu bıçaqla təmin etsinlər və onları Bənu İsrailə göndərir. Göndərir və əmr edir ki, təzə doğulan uşaqların hamısının başlarını kəsin. Onlar da çox vəhşiliklə yeni doğulan oğlan uşaqlarının başlarını bir-bir kəsirlər. Musanın anası təşvişə düşür. Qorxur Musa aleyhissalam üçün. Qorxur ki, gəlib onu taparlar, onun da başını kəsərlər. O bilmir ki, Allah subhanət hələ onu qoruyacaqdır. Nəhayət, Fironun adamları Musa barədə xəbər tuturlar. Və gəlirlər ki, onun da başını kəssinlər. Musanın anası onu götürüb qaçır. Qaçır və gəlib çatır Nil çayına. Nil çayına çatdıqda fikirləşir ki, o tərəf çay keçə bilməyəcək Bu tərəfdən də Fironun adamları yaxınlaşır və qorxur ki, uşağını əlindən alıb başını kəsəcəklər. Allah subhanətə alə bu vaxt vəhiy nazil edir və deyir ki, ayədə وَاَوْحَيْنَ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ يَرْضِعِيهِ وَاَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Biz Musanın anasına belə vəhiy etdik. Onu əmizdir və onu çaya at. Qorxma, kədərlənmə, biz onu sənə qaytaracaqıq və onu peyğəmbərlərdən edəcəyik. Musanın anası düşünmədən onu çaya atır. Fikirləşmir ki, çay iti axır, çayda saysız hesabsız timsahlar və çayın nəhayəti haradadır? bunu fikirləşmədən Allahın əmrini yerinə yetirib, onu çaya atır. Arxaindir ki, Rəbbi onu qoruyacaq və Rəbbi onu qoruyur da. Görün, onun başına nə iş gəlir? Allah subhanətə alə onu gətirib çıxarır Fironun qapısına. Çayın bir qolu gəlir Fironun qapısına. Gətirib çıxarır Fironun qapısına və Fironun adamları onu tutub, götürüb, başını kəsmək istədikdə Fironun arvadı görür, nə deyir? Deyir ki, Axı bu uşaq sizə nə edə bilər? Bu bizim üçün bir göz aydınlığıdır. Mənim üçün də, sənin üçün də ikram. Göz aydınlığı. Gəl onu götürək. O bizə fayda verər. O bizə oğul olar. Və beləliklə Fironun qəlbinə rəhm gəlir, uşağa toxunmur və uşağı böyüdürlər. Sözsüz ki, südəmər uşağı böyütdükdə ona süd verən qadın lazım olur və axtarırlar. Musanın anası bacısına deyir ki, get bax, axtar onu, tap onu. Və Musanın bacısı gəlib uzaqdan onu görür, tanıyır. Allah subhanətə alə deyir ki, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِيَ min qabl Biz artıq Musaya bütün qadınlardan, anasından başqa, bütün qadınlardan süd əmməyi haram etdik. Heç bir qadının döşündən süd əmmədi. Axtarırlar, axtarırlar və nəhayət bacısı gəlib deyir ki, onlara, istəyirsinizmi sizə elə bir qadını göstərim, o ona süd versin və ona yaxşı baxsın. Və nəhayət gətirib öz anasına onu qaytarırlar. Allah subhanətə alə deyir ki, Fəradədnəhu ilə ummihi keytəqarra aynəhə. Biz onu anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun. Və lə təhzənə və kədərlənməsin. Və litə'ləmə ənə vaad Allah haqqun. Və bilsin ki, Allahın vədi haqdır. Allah vəd vermişdi, vədini yerinə yetirdi. Nəinki onu anasına qaytardı, hətta öz doğma balasını əmizdirdiyinə görə ona hələ pul da verirdilər. Subhanallah. Görürsünüz Allah necə artıqlaması ilə əvəz verəndir. Elə ki, Musa yetkinlik yaşına gəlib çatır, Allah subhanətə alə deyir ki, o yaşa çatdıqda biz ona mühakimə yürütmək bacarığı və bir də bilik verdik. Elm. Və beləcə biz bütün yaxşı işlər görənləri mükafatlandırarıq. Musa aleyhissalam gəlib şəhərə daxil oldu. Firon olduğu şəhərə. Şəhərə daxil olduqda orada iki kişinin biri-biri ilə vuruşduğunu gördü. Bu kişilərdən biri Musanın adamlarından, yəni Bənu İsraildən, digəri isə Fironun adamlarından idi. Yəni qipti idi. Musa aleyhissalamı Musa aleyhissalamı köməyə çağıran adama o kömək etdi. Və bir zərbə ilə qiptini vurub öldürdü. Öldürdükdə öz əməlinə peşman oldu. Dedi ki, bu şeytan əməlidir. Həqiqətən o, azğınlığa aparan açıq aydın düşməndir. Açıq aydın, azğınlığa aparan düşməndir. Ertəsi gün Musa aleyhissalam narahatlıq hissi keçirərək, qorxaraq şəhərdə gəzişirdi və yenə həmən adamın başqa bir qipti ilə vuruşduğunu gördü. Yenə həmin adam qışqırıb onu köməyə çağırırdı. Musa aleyhissalam ona dedi ki, sən necə də azğın adamsan. Doğrudan da sən azğınsan. Və elə ki, onunla vuruşan adamı tutmaq, yapışmaq istədi, həmin şəxs dedi, dünən öldürdüyün adamı, dünənki şəxsi öldürdüyün kimi məni də öldürmək istəyirsən? Nəhayət, hamı bildi ki, dünən ölən şəxsi Musa aleyhissalam öldürüb. Bu vaxt şəhərin kənarında yaşayan Musa aleyhissalamı çox istəyən bir şəxs gəlib ona dedi ki, Firon və onun əyan əşrəfləri yığılıb, qərara gəliblər ki, səni öldürsünlər. Çıx, get buradan. Doğrudan da mən sənə yaxşılıq istəyirəm, sənə nəsiyyət edirəm. Beləliklə, Musa aleyhissalam o şəhəri tərk etdi və Allah subhanətə aləyə təvəkkül etdi. Allaha dua etdi ki, məni bu zalim qövmdən canımı qurtar. Musa aleyhissalam bir müddət Sonradan uzaqda yaşadı, evləndi və ailəsi ilə bircə səhrada gedərkən bir yerdə uzaqda od gördü. Və ailəsinə dedi ki, gözlə burada, burada durun, gedim o oddan bir köz gətirin. Yaxud orada bir bələdçi tapın, bizə yol göstərsin. Elə ki, Musa aleyhissalam oraya yaxınlaşdı, Allah subhanətə alə onu çağırıb dedi, ey Musa, Həqiqətən sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Müqəddəs Tuva vadisindəsən odur ki, ayağındakıları çıxar. Sən müqəddəs yerdəsən. Mən səni seçdim və sənə nə vəhy edirəmsə onu dinlə, eşit. Həqiqətən mən Allaham. O Allah ki, məndən başqa heç bir tanrı yoxdur və mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Namaz qıl. İlk Allahın ona etdiyi əmrə baxın. Allaha ibadət et, namaz qıl. Nə üçün? Məni xatırlamaq üçün. Sonra Allah subhanətə alə buyurur ki, həqiqətən qiyamət yaxınlaşıb və qiyamət günü Musa aleyhissalama deyir və qiyamət günü hər kəs elədiyi əməllərə görə cavab verəcəkdir. Və səni də o günə inanmayan, öz nəfsinə uyan şəxslər yoldan çıxarmasın. Əlindəki nədir, ey Musa? Allah subhanət hələ ona deyir, sağ əlindəki nədir? Musa aleyhissalam deyir ki, bu mənim əsamdır. Ona söykənirəm, boyunlarım üçün ağacdan xəzəl çırpıram, silkələyirəm və başqa işlərdə də bu ağac mənim köməyimə çatır. Allah Taala dedi, ey Musa, əlindəkini yerə at. Və Musa aleyhissalamın yeri atdıqda o bir ilana çevrildi və sürünməyə başladı. Allah subhanət hələ deyir, qorxma, götür. Sən onu götürdükdə yenidən öz vəziyyətinə, əvvəlki halına qayıdacaqdır. Və əlini qoltuğunun altına sal. Sən onu çıxartdıqda o ağabbaq heç bir günahsız olacaq. Bu da bir möcüzə olacaq. Bu da daha bir möcüzə olacaq. Və beləliklə biz ona böyük bir möcüzə göstərdik. Sonra əmr etdik və dedi ki, get Firavunun yanına. Artıq o azğınlaşıb, həddini aşmışdır. Musa aleyhissalam bu sözləri eşitdikdə Rəbbinə dua edib, belə dedi. Qalə Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri və əhlül uqdətə min lisani yəfqahu qavli Ey Rəbbim, mənim köksümü aç, geniş et və mənim işimi yüngülləşdir və mənim dilimdəki düyünü aç ki, söylədiyim sözləri anlasınlar, başa düşsünlər. Sonra yenə dua edib dedi ki, mənim ailəmdən olan qardaşım Harunu mənə köməkçi et, vəzir təyin et və onunla arxamı möhkəmləndir. Bu işimdə onu mənim üçün ortaq et. Belə et ki, səni şəninə pəriblər deyək və səni çoxlu-çoxlu yad edək. Həqiqətən sən hər şeyi görürsən. Rəbbi də ona cavab olaraq buyurur ki, dilədiyini sənə, dilədiyin sənə verildi ey Musa. Dilədiyin sənə verildi. İndi gəlin, baxaq görək, Musa aleyhissalam Fironun üzruna getdikdə onunla necə dəvət edir, onunla necə münaqişə aparır, onu necə başa salır. Onlar əvvəlcə Rəbbinə müraciət edib deyirlər ki, ey Rəbbimiz, biz qorxuruq ki, Firavun bizə şiddətli əzab versin. Çünki o azğındır, həddi aşmışdır. Və Allah subhanət hələ deyir ki, qorxmayın. Mən də sizinləyəm, eşidirəm və görürəm. Onun yanına gedin və deyin, biz ikimiz də sənin Rəbbinin göndərdiyi elçiyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara işgəncə vermə biz sənə Rəbbindən möcüzələr gətirmişik. İndi görəcəksiniz o nə, möcüzələr, nə möcüzələrdir. Haqq yolu tutub gedənlərə salam olsun. Bu cür nə? Firona müraciət edirlər. Bizə vəhiy oldu ki, yalan hesab edənləri, haqqdan üz döndərənləri əzab gözləyir. Firon onlara isteza ilə deyir, Rəbbiniz kimdir ey Musa? Rəbbiniz kimdir ey Musa? Musa dedi, Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yol göstərəndir. Firon dedi, bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi, onlar haqqında bilik Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Lövh-ü məhvuzdadır. Rəbbim xəta etməz və unutmaz. O ki, yeryüzünü sizin üçün döşəmiş, orada sizin üçün yollar salmış, göydən yağmur yağdırmışdır. Allah subhanətə alə deyir ki, biz bu yağmur vasitəsilə növbənök bitkilərdən cütlər yetişdirmişdik. Yeyin, həm də heyvanlarınızı otarın. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün əlamətlər vardır. Sizi də ondan yaratdıq, yəni torpaqdan. Sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Biz ayələrimizi hamısını ona göstərdik. Lakin onları yalan sayıb qəbul etmədi. Firon onlara yalan saydı və dedi ki, ey Musa, sən sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlmisən? Bizim də sənə eyni ilə bir sehir göstərməyə bacarımız satar. Bacarığımız satar. Gəl vədələşək. Vədə ver, bir vaxt təyin et. Nə biz, nə də sən vədimizə xilaf çıxmayaq. Bu, bu əlverişli bir yerdə olsun. Və Musa aleyhissalam onunla vədələşir və deyir ki, sizə verilən vədə sizin bayram gününüz və cəmatın toplanacağı gündür. O gündə olan bir vaxtdır. Və beləliklə Firon dönüb çıxıb gedir və bütün hilə vasitələrini sehirbazları yığıb gəlir. Musa o sehirbazlara deyir ki, vay sizin halınıza Allaha iftira yaxmayın, yoxsa o sizi əzabla məhv edər. Allaha iftira yaxan naimid olar. Onlar öz aralarında öz işləri barədə mübahisə edir və xəlvətcə pısıldaşırdılar. O sehirbazlar öz aralarında neysə danışırdılar. Onlar dedilər, bu ikisi əlbəttə sehirbazdır. İnanmırlar onlara. Peyğəmbər olmasına inanmırlar. Lakin sonrasına baxın. Onlar öz sehirləri ilə sizi yurdunuzdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yorunuzu, təriqətinizi yox etmək istəyirlər. Ona görə də bütün hilə vasitələrini toplayın, sonra da səf-səf gəlin. Bugün qalib gələn nicat tapacaqdır. Firon onlara nə qədər ənam vəd edir, onlara öz yanında yüksək məqam vəd edir və əks halda onlara əzab vəd edir. Buna baxmayaraq görün, sonda sehirbazlar necə hərəkət edir, nə edirlər, fikir verin. Onların sehri üzündən Musaya elə gəldi ki, onların ipləri və əllərində olan dəyənəklər hərəkətə gəlib sürünür. Orada olanların hamısına elə gəldi. Çünki bu bir sehir idi. Və Musanın canına qorxu düşdü. Qorxu düşdü ki, birdən onların qarşısında pərt olar və Peyğəmbərliyini sübut edə bilməz. Bu vaxt Allah subhanətə alə ona belə vəhiy etdi. Qorxma, sən mütləq üstün gələcəksən. Qorxma, sən mütləq üstün gələcəksən. Sağ əlindəki əsanı yerə tulla. Onların düzətdiklərini, o sihri, udsun. Beləliklə Musa əlindəki əsanı yerə atdı və o əsa ilana çevrildi və onların bütün sehirlərini uddu. Sehirbazlar onların qarşısındakinin doğrudan da möcüzə olduğunu başa düşdülər. Və görün nə dedilər? Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Sehirbazlar onun möcüzə olduğunu başa düşdülər və biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik dedilər. Firon onları nə qədər əzabla qorxutdusa, ayaqlarının kəsilməsini, çarmıxa çəkilməsini onlara vəd etdisə, hədə qorxu gəldisə onlar imanlarından dönmədilər ki, dönmədilər. Və əksinə, görün nə dedilər? Biz həqiqətən Rəbbimizə iman gətirdik ki, o bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın. Allah daha xeyirli və əzabla daha Allahın əzabı da daha sürəklidir. Onlar Allahdan qorxdular. Elə ki, Musa aleyhissalam bu möcüzələri ona göstərdi. Allah Taala gecə ilə ona əmr etdi ki, Bənu İsraili götür, o şəhəri tərk et. O şəhərdən çıx get. Və nəhayət Musa aleyhissalam Bənu İsraili götürüb şəhəri tərk etdi. Elə ki, Firavun bundan xəbər tutdu 1 milyon 1 milyon atlı və bundan əlavə piyadalarla onun dalınca düşüb onu təqib etdi. Onların sayı isə 600 min nəfər idi. Və Firon onlara çata-çatda deyir ki, artıq biz onlara çatdıq. Onlar çox zəif bir toplumdur. Bizi qəzəbləndirmişlər və biz onları məhv edəcəyik. Arxainlıqla, təkəbbürlüklə, öz çoxluğu ilə fəxr edir. Və elə ki, Musa aleyhissalam öz qövmü ilə dənizə yaxınlaşır, qövmünün canına qorxu düşür və deyirlər ki, ey Musa, sən gəlməmişdən əvvəl də bizə əziyyət verilirdi, indi də bizə əziyyət veriləcəkdir. Qarşımızda dəniz, Firon da az qalıb ki, bizə çatsın. Və Musa aleyhissalam onlara deyir ki, Allaha təvəkkül edin, Allahdan kömək diləyin, o sizi xilas edəcək və Fironu məhv edəcəkdir düşməninizi məhv, elə, məhv edəcəkdir. Bu vaxt Allah subhanətə alə Musa aleyhissalama vəhiy edir ki, əlindəki əsamla dənizə vur. Dəniz də böyükdür. Musa aleyhissalam fikirləşir ki, dənizin hansı tərəfinə əsa ilə vursun. Bu vaxt onun yanında ən yaxşı tələbələrindən olan Yuşəbni Nun radiyallahu anhu deyir ki, Allah sənə əmr etdi ki, dənizə vur. Fikirləşmədən onun istədiyi yerinə vur. Musa aleyhissalam dənizə vuran kimi dənizdən 12 yol açılır. 12 yol hər biri də dağ boyda. Beləliklə, Bənu İsrail 12 qəbilə, 12 tayfa bu yollarla dənizə girir və gedirlər. Bu vaxt onlar deyirlər ki, Musa, hər biri digərini görmür deyə, deyirlər ki, bəs qardaşlarımız, o birilər haradadır? Musa aleyhissalam deyir ki, narahat olmayın. Sahilə çatdıqda onlar da bizimlə bərabər sahilə çatacaq. Onlar da o biri yolla gedir. Deyirlər, xeyr. Biz istəyirik ki, onları görək. Və vallahi Allah subhanətə alə Musa aleyhissalama əmr edir ki, əlindəkinin əsanı fırlat. Musa aleyhissalam əlindəki əsanı fırlatdıqda artıq onlar üçün bir görüntü görünür ki, hər biri digərini görsün. Hər biri öz yolundan digər yolda gedənləri görür və beləliklə də sahilə gedib çatırlar. Elə ki, onlar sahilə çatır, Fironun qoşunu da dənizə daxil olur, burada bir maraqlı bir hadisə baş verir. Fironun atı nə qədər edirsə, dənizə daxil olmaq istəmir. At qorxur, başa düşür ki, bəla gələ bilər. Lakin Cəbrail aleyhissalam ata bir gözəl dişi at göstərir ki, onun dalınca düşüb getsin, dənizə girsin. Və beləliklə, Fironun atı Fironla bircə dənizə girir və qoşun da onun ardınca ora daxil olur. Elə ki, son Bənu İsraildən olan şəxs dənizdən çıxır və son Fironun qoşunundan olan adam dənizə daxil olur. Allah subhanətə alə verir, biz əmr etdik ki, dəniz onların başına çevrilsin. Və beləliklə də onların hamısını məhv etdik. Bu möhtəşəm, bu hörmətli Peyğəmbərin bundan da artıq fəzilətləri olub. Elə fəzilətləri ki, o fəzilət başqa Peyğəmbərlərdə olmayıb. Allah subhanətə alə deyir ki, və kəlləm Allahu Musə təklimə. Allah özü onunla danışdı. Başqa Peyğəmbərlərlə Cəbrail vasitəsilə danışırdı. Onunla isə Allah subhanətə alə özü danışdı. Sonra Allah taala buyurur ki, واذكر في الكتاب Musa innəhu kənə muxlisən və rasulən nəbiyyə. Yadına sal Musanı. Kitabda, Quranda Musanı da yadına sal ki, o bizim ixlaslı, səmimiyyətlə Allaha ibadət edən qullarımızdan idi. Rəsul idi, Peyğəmbər idi. Bundan əlavə o müsəlman idi. O öz qövmünə deyir ki, Yə qavmi in kuntum əməntum billahi fəaleyhi təvəkkəlu in kuntum muslimin. Ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmisinizsə, müsəlmansınızsa, ancaq ona təvəkkül edin. Fikir verirsiniz? Həmçinin onun fəzilətlərindəndir ki, Allah subhanətə alə dörd şeyi öz əlləri ilə yaradıb. Və bu dörd şeydən biri də ona nazil etdiyi lövhələrdir. Öz əlləri ilə onu yazıb. Allah subhanətə alə deyir ki, وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوِزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ Biz onun üçün lövhələrdə hər bir şeyi üçün öyüd nəsiyyət və hər bir şeyin təfsilatını yazdıq. Sonra da ona nazil etdi. Cəbrail aleyhissalam gətirib ona o lövhələri çatdırır. Peyğəmbər s.ə.və də Cəbrail aleyhissalam gəldikdə Uvaraq ibn-i Novfəl deyir ki, bu həmən o namusdur ki, Musa aleyhissalama da gəlmişdir. Namus bizim başa düşdüyümüz namus deyil. Namus yəni sahibi sirr sirrin sahibi. Onda elə sir vardır ki, onu peyğəmbərlərdən başqa heç kəsə demir. Həmsinin bu peyğəmbərin fəzilətlərindən də biri odur ki, çox səbirli olur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah Musa aleyhissalama rəhmət eləsin, məndən də çox əziyyətə düçar oldu, amma səbr etdi. Və Quran-ı kərimdə Allah-u Teala deyir ki, Ey yühəlləzinə əmənu, lə təkunu kəlləzinə əzəv Musa فبرأه الله مما قالوا və kənə indallahi vəcihən. Ey iman gətirənlər, Musaya əziyyət verən kimsələr kimi olmayın. Onlar Musa aleyhissalama əziyyət verdilər, Allah isə onu təmizə çıxartdı. Allah özü onu təmizə çıxartdı. Bu da onun fəzilətidir. Həmçinin Musa aleyhissalamın cənnətdə olan qövmü ən böyük qövmdür. Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni müsəlman ümmətindən sonra ən böyük qövmdür. Rasulullah s.ə.v deyir ki, mənə bir böyük bir toplum göstərildi, elə zənn etdim ki, bu mənim qövmümdür. Cənnətdə elə zənn etdim ki, bu mənim qövmümdür. Qiyamət günü. Və mənə deyildi ki, bu Musanın qövmüdür. Musanın, əleyhissalamın, həmsinin Musa aleyhissalamın fəzilətlərindən o bu dəqiqə altıncı səmadadır. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən onunla orada görüşdükdə o məndən Allahın mənə nə əmr etdiyini soruşdu. Və mən ona dedim ki, Allah mənə 50 vaxt namaz qılmağa əmr etdi. Musa aleyhissalam dedi ki, qayıt get Rəbbindən, biraz onu azaltmağı xaiş et. Peyğəmbər s.ə.v də onun nəsiyyətini qəbul etdi. Bir dəfə yox, iki dəfə yox, 10 dəfə Hər dəfə onun yanına qayıtdı. Musa aleyhissalam ondan xahiş etdi ki, qayıt, biraz da azalt. Biraz, biraz da azaltsın. Və beləliklə 5 namaza qədər Allah subhanətə alə onu azaltdı. Görürsünüz, Rasulullah s.ə.v onun təcrübəsindən, həyat təcrübəsindən istifadə etdi və ona, onun nəsiyyətinə qulaq astı. Həmçinin Musa aleyhissalamı Peyğəmbər s.ə.v eyni tutmaq eyni Peyğəmbər, eyni elçi olduğunu etiqat etməliyik. Birinə iman gətirib digərini inkar etsək, vallahi ki, kafir olacaq. Kafir. Allah s.ə.v. Quran-ı kərimdə deyir, o kafirlər ki, Peyğəmbərlərin birinə inanır, digərini isə inkar edirlər. Və günlərin bir günü bir Yahudi ilə müsəlman mübahisə edir və Yahudi deyir ki, Musanı aləmlərdən üstün edən Allaha and olsun ki, belədir, belədir. Müsəlman da deyir ki, Məhəmmədi aləmlərdən üstün edən Allaha and olsun və bir şillə vurur Yahudiyə. O da gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına ki, nə üçün bunu məni vurdu? Mən nə elədim ki, bu məni vurdu? Sözsüz ki, sahada burada düzgün hərəkət eləmir. Və Peyğəmbər s.ə.v onu qınayır. Yəni ki, qınayır. Bütün sahabələrə müraciət edib deyir ki, məni Musa ilə, mənimlə Musanın arasında ayrı seçkiliyi salmayın. Biz hamımız qardaşıq. Bütün peyğəmbərləri eyni sevin. Onların hamısına eyni dərəcədə iman gətirin. Həmsinin onun fəzilətindən Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İsra gecəsi qırmızı torpağa Musanın yanına gəldim və orada onun öz qəbrində namaz qıldığını gördüm. Təsəvvür edirsiniz, qəbrində namaz qılırdı. Bu fəzilət deyil əlbəttə ki, fəzilətdir. Həmsinin Musa aleyhissalam 124 min peyğəmbərin içində ən hörmətli 5 peyğəmbərdən biridir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd salavatullah aleyhim. 5 peyğəmbərdən biridir. Həmçinin Musa aleyhissalam çox utancaq insan idi. Və Musa aleyhissalamın adı Quran-ı kərimdə ən çox zikr olunan peyğəmbərdir ən çox Musa aleyhissalamın adı çəkilir. Ən çox Musa aleyhissalamın adı Quran-ı kərimdə çəkilir. Eləcə də onun təvəzzükarlığını bilmək istəyirsinizsə, açın Kəhv surəsini oxuyun. Kəhv surəsinin axırlarında görəcəksiniz ki, Musa aleyhissalam özündən də fəzilətcə aşağı olan Xızırdan necə faydalanır, onun elmindən necə bəhrələnir və necə təvəzzükarlıq göstərir, onun yanına özü gedir. Musa aleyhissalamın möcüzələrinə baxsanız, görərsiniz ki, bu möcüzələr ancaq ona verilib. Allah subhanətə alə onun əli ilə Fironun tayfasını qıtlığa və susuzluğa məruz qoyur. Onun vasitəsilə onların başına göydən çəyirtkə, qurbağa yağdırır. Onların suları qana çevrilir. Onların başından bitlər tökülür və onların üstünə tufan gəlir. Bu möcüzələr Allah subhanətə alə ona, gö ona görə göstərir ki, onlar iman gətirsin, lakin təəssüf ki, buna baxmayaraq yenə iman gətirmirlər. Və Musa aleyhissalam Allahdan qorxan bir bəndə idi. Allahdan qorxan bir bəndə o qövmünün bəzi səfihlərinin Allaha şərik qoşduğunu gördükdə Allaha dua edir. Özü üçün, qardaşı üçün və bir də möminlər üçün Dua ilə deyir ki, ey Rəbbimiz, sən bizim hamimizsən, bizə himayə edən. Elə isə bizi bağışla və bizə rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. Bizim üçün bu dünyada da yaxşılıq yaz, ahirətdə də. Həqiqətən biz sənə üst tutduq. Allah Taala da buyurur. Deyir ki, istədiyimi əzaba düçar edərəm. Mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam. O kəslərə ki, özlərindəki kitaba, Tövrata və İncildə yazılmış olduğunu gördükləri savadsız Peyğəmbərə və elçilərə, elçiyə, savadsız Peyğəmbərin və elçinin ardınca gedəcəklər. Onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər, pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Və nəhayət Musa aleyhissalamın nə cür vəfat edəcəyini də sizə bildirim. Bununla da bu hörmətli, bu möhtəşəm, bu əzəmətli Peyğəmbər haqqında qısa da olsa bu hekayəni başa çatdıraq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah Taala ölüm mələyini Musa aleyhissalamın yanına göndərdi ki, onun canını alsın. Və Musa aleyhissalamın yanına gəldikdə O, mələyə elə bir zərbə vurdu ki, mələyin gözü düşdü. Mələk Rəbbinin hüzuruna qayıdıb dedi ki, sən məni ölmək istəməyən bir adamın yanına göndərmirsən. Allah subhanət hələ onun gözünü yenidən bərpa etdi və əmr etdi ki, ged onun yanına de ki, Rəbbim əmr edir ki, canını təslim etsin. Mələk onun yanına gəlib Rəbbinin buyruğunu ona çatdırdıqda Musa aleyhissalam dedi, ey Rəbbim, Bəs sonra? Daha doğrusu üzr istəyirəm. Musa aleyhissalamın yanına gəlib onu əmrini çatdırdıqda bir şey də ona dedi. Dedi ki, əlini at, öküzün belindən tük çək. Nə qədər tük olacaqsa, hər sayına görə sənin ömrünü uzadacaqam. Və Musa aleyhissalam dedi, bəs sonra nə olacaq? Ondan sonra, bu qədər yaşadıqdan sonra nə olacaq? Allah subhanətə alə dedi, yenə də öləcəksən yenə də öləcəksən. Və Musa aleyhissalam dua edir, deyir ki, ey Rəbbim, elə indi ölmək istəyirəm. Elə indi sənin rəhmətinə qovuşmaq istəyirəm və məni müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə canıma al. Müqəddəs torpaqda deyil, müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə. Və Məhəmməd s.ə.v sahabələrinə deyir ki, əgər orada olsaydıq, mən onun qəbrini sizə göstərərdim yolun kənarında bir yerdə qırmızı torbağın altında onun qəbrini sizə göstərərdim. Təəssüf ki, Peyğəmbər s.ə.v onun qəbrini heç kəsə göstərmədi və heç kəs də indiyə qədər bilmir ki, onun qəbri haradadır. Və Allah subhanət alədən istəyim budur ki, Allah subhanət alə bizi qiyamət günü cənnətdə o peyğəmbərlərlə, onlara inanan siddiqlərlə, onların buyurduğu kimi Allah yolunda vuruşub şəhid olanlarla və nəhayət əməli salihlərlə bir yerde etsin.